Вітаю! Гэта біябурбалка. Падкаст пра біялогію. Я міша, я не біёлаг, але цікаўны. Мінулым разам мая сувядоўца Аня размаўляла з арнітолагам Настай Кузьмянковай, і я не здолеў да іх далучыцца. І гэта шкада, бо размова атрымалася вельмі цікавая. Яны адказвалі тады на пытанне, чаму і якім чынам птушкі вяртаюцца з выраю дадому. Але ў працэсе размовы абмеркавалі яшчэ некалькі пытанняў і цікавостак, якія ў выніку не ўвайшлі ў выпуск. Калі мы за ней той выпуск рэдагавалі, то мы рэзалі і плакалі, бо даводзілася выразаць вельмі цікавыя кавалкі. Але пасля мы перасталі плакаць, бо зразумелі, што ў нас гэтага бонуснага контенту назбіралася яшчэ на адзін выпуск. Таму сёння мы працягваем даведвацца пра птушак. Прапаную вам шаноўныя слухачы мае топ-3 з тых цікавостак, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск. Першая цікавостка. З 13 выпуску мы даведаліся, што некаторыя птушкі могуць ляцець да выраю некалькі тысяч кіламетраў. Але колькі птушка можа ляцець не сядаючы і не робячы прыпынкаў. Адказвае спадарня арнітолог. Я ўжо скажу, што ёсць птушкі, якія лятуюць бліжэй, а якія далей. Але ёсць яшчэ ідэя, хто робіць гэта, напрыклад, беспасадачна. Вось гэта сіродку любоў, ёсць такія таварышы, якія любіць узлететь э, з аднаго месца і потым ну, з месца свайго гнездавання і сесть уже толькі на месцы зімоўкі яны не ідуць яны нідзе не прыпыняюцьляць яны ляцяць зараз расскажу гэта <laughs> прыклад гэта малы грыцу такі тываррыш які гняздуецца на алясцы чукоцы ось там даволі такі на поўначы і потым ліціць на зімоўку у Аўстралію і новую зеландию вот такія месцы і ляціць увесь час над водой і гэты пералёт ён робіць вось адным разам подняўся і праз 8 дзён прызямліўся <laughs> у Австраліі напрыжа А як яны вытрымоўваюць гэта як яны наогул без ежы і гэта ж якая нагрузка на цягліцы яшчэ то бок трэба нейкія рэжымы там сну ці што так зноў жа навукоўцы гэта спрабуюць высветліць uh -huh. не надта пакуль што паспяхова дарэчы канешне яны прасунуліся калі вось з'явіліся спутнікавыя перадачки якія табе просто не амаль у реальным часе могуть дослать інформацію як тушка летіть ви сюди висвітлилися штани літять над водой увогуле гэта знову же не характерна для птушек які емігрують птушки не надто любить літати над э, водними перешкодами особливо великими не нават там вербіни не нават в озеро типу асвійскага яны будуць аблітаць по беразе по кустикам але вось ёсць такія товарыш як малых грыцук які гэта ніяк не спыняе і вось большая частка гэтага шляху з чукоткі да Аўстраліі она просто над водой і дадзеным гэтых перадатчыкаў самка летела 8 дзён перадолела 12 тысяч кіметраў і прызямліваецца такі Аўстраліі <laughs> Зразумела што яны накопліваюць запасы тлусту перад тым як ляцець і гэта датычыцца усіх відаў птушак якія далёка лятуць Uh -huh. Вось і ўвогуле мігруюць нават ну, там сініцы яны будуць перад пачаткам міграцыі яны будуць таксама набіраць гэты туз Вось ну і кулікі яны напрыклад увогуле у гэты час перад міграцыяй просто без перапынку ядуць увесь дзень увесь дзень каб набраць гэты запас энергіі Але наколькі я чытала калі навукоўцы пералічылі значитчыць гэты запас гэтага тлусту у энергію і паглядзелі ці павінна я хапіць каб пераляцець вось гэты шлях то чыста з пункту гледжання фізікі яе не хапае <laughs> але як яе хапае пакуль што невядома Таму гэта такая да самых э, ну, неверагодных такіх пералётаў сярод птушак і вельмі захапляльных потым яшчэ ёсць такі экстрэмальны прыклад гэта горная гусь яна гнездуецца ў цэнтральнай азіі а зімуе ў індыі і тут как пераляцець трэба перадолець іншую перашкоду а менавіта гемалай а гемалаі даволі высокія <laughs> <laughs> высветлілася что наша гэтая гуся <laughs> ну, яна не адна канешнены групы ліцаць ёсць э, такія выпадкі калі іх рэгістравалі на высоте 10 кіламетраў у уверх <laughs> снезе зразумела что ну, я не ведаю там карацей навукоўцаў непакоит тое что там паветра уже не утрымлівае так шмат кіслароду і там цяжка просто-напросто дыхаць ёсць пэўныя адказы як яны гэта робяць кажуць што вось яны сваю теплоплаадачу не паніжаюць что гемаглабіна у іх структура трошку адрозніваецца ад іншых птушек якія так высока не летаюць что яны павышаюць вентыляцыю сваіх лёгкіх але зноў жа яно можа гэта часткова дапамагаць але гэта не вырашае всю праблему патрабуе даследаванняў як яны гэта робят вось такія ёсць таварышы нават звычайная полевая падкаменка якую вы можете побачыць як бы і ў беларусі то у полі каля вёскі альбо недзе на краю горада зноў жа больш прыгожы самец такі шэренькі з белай брокай вельмі такі сімпатычны Вось нават гэта отвалівае пад каменка яна таксама вельмі цікава ляціць бо яна як бы зімуюць у афрыцы на поўдні ад сахары Нашы слухачы, на жаль, не бачаць, але ў нас тут э, хвост каціны хвост увайшоў у чат. так з'явіўся хвосцік мае коткі, яна так робіць, канешне. Ну так і вось гэта падкаменка яна з гэтай сахары потым ліціць у некалькіх напрамках. І вось частка яна будзе ліцець, напрыклад, у Канаду і Грэнландыю, для гэтага трэба як бы пералецець океан на хвілінчку mm -hmm. атлантыку і зноў жа для вербійнай птушкі гэта адно з таких э, з выключэнняў зноў жа яны не летаюць звычайна над океанамі вы з-пад каменка гэта робіць таксама не есці гэта не крычка якая можа там хаця б рыбку злавіць а просто ляціць над океанам і неяк оказывается у канадзе <laughs> А навошта канаду Афрыку ляцяць атрымліваецца што з Канады птушкі і э, знаеш з беларусі там з рассіі таксама частка значыць будзе ляцець у канаду а другая частка будзе ляцець у сваю еўразію прычым яна не будзе спыняцца на беларусі альбо на еўрапейскай часткай рассіі а некаторыя з іх возьмуць і паляцяць на аляску праз усю сібір Уявіце сабе як тут разабрацца гэтым бедным навукоўцам ну, так. Э, у адной папуляцыі паміж ну сабой скрышваюцца маюць сувязі потым разлятаюцца на розныя месцы гнездавання ну вот яны разлятаюцца так хто дзе з'явіўся той туды як бы і паляцеў Ну цікава што вось у іх одно месца зімоўкі і цікава што такі вялікі пералёт для вервінай птушкі праз ваду праз акеян Ну гэта незвычайна незвычайная рэч То бок дзе нарадзіўся там і прыдаўся для птушак гэта працуе вельмі добра так стосоткава так, некаторыя кулікі ось такая воднаблодная група птушак з доўгімі носікамі і ножкамі і вы значитіць адзін з гэтых відаў яны часам могуць вяртацца да свайго гнязда дзе яны з'явіліся альбо там дзе яны не здаваліся для гэтага у папярэднім сезоне вось просто літаральна да кочачки на лузе то вось просто да, да той самой <laughs> так. дзе яны у тым годзе як бы з'явіліся ў гнездзе і гэта канешне вельмі цікава Ну што уявілі як ляцяць адчайныя птушкі праз горы і акіяны без ежы і адпачынку Ну не ўсе канешне некаторыя наадварот застаюцца зімаваць напрыклад сінічкі і хочацца іх падтрымаць і падкарміць Таму наступнае пытанне практычнае калі і чым іх падкармліваць Э, я пачынаю карміць сінічак недзе з сярэдзіне лістапада ўжо таму што яны не адразу так. знаходзяць тут кармушку я, у мяне такое месца не вельмі папулярнае сярод птушак Таму я каб яны раней даведаліся я вешаю Ну я не ведаю ці сярэдзіна лістапада гэта рана ці не рана некаторыя ж з верасня пачынаюць гэта рана так ось <laughs> ну, і у мяне э, назіраецца жорт птушыны то бок лістапад гэта самый папулярны сезон <laughs> на кармушні насамрэч Таму што пролятаюць дзятны сініцы вераб'і і ўсе жаруць за мілую душу то бок узімку у мяне менш птушек <laughs> я так разумею что яны просто рыхтуются до зимы о семки добра а узімку уже так перебирают насамрэч не муж кажа твои куры тут разграбаюць все калі вось сумесь чорных семак с нечым яшчэ каб им было разнастайнасць то яны просто лапами <laughs> разграбаюць астатні шукает чорные семки так ну семки слонечника и тому яны часам калі нейкую сумесь насыпаюць то яны хутчэй за ўсё выядаюць А я думаю что гэта яшчэ вось такая сезоннасць на твоей сталоўцы яна ага. может быть яшчэ звязана з тым что напрыклад у тебе з'яўляецца адна з першых сталовак напрыклад ну, і ну, навокал пакуль што яшчэ няма яны такія ну все як бы паляцім туды а потым з'яўляецца больш прапаноў і ўжо птушки mm -hmm. перараспределяюцца неяк больш напрыклад на тэрыторыі такое таксама можа быць бо часам люди кажуць что возьму ну, не знаходзіць сталоўка ось я там уже положил і тое mm -hmm. і все і камячков ім нарабіў і сала повесіў і слонечнікі такі сякі прышапіў а ніхто не ляціць ну, ось і часам mm -hmm. гэта конечно злака реалізацыі гэтай сталоўкі можа быць звязана што як бы напрыклад вельмі высока альбо яшчэ што але часам гэта можа быць звязана просто з тым што яны ўжо наеліся просто зашмат уже зашмат суседзяў так так наеліся суседу безумоўна Вось Ну і калі мы ўжо пачалі пра падкормку то я скажу такую одну важную рэч што трэба птушек падкармліваць а не карміць мне вось вельмі падабаецца гэта што калі ты іх бачыш якія не мілы так. як яны все гэта хуценька все з'ядаю то хочется ж даць яшчэ і яшчэ і потым расказваюць што вось мы скармілі значыць птушкам пять картапляных мешков семок за зимой. <laughs> Не столько грошей не Где вы взяли столько семок? Вот, то бок так не треба. Треба не их выдаткивать. Вось просто а, слухай а калі калі вось мы уже размаўляем про вясну калі да. э, спыняться калі спыняць подкормку Ну я бы уже спыняла вось калі сышоў снег Ужо пачаліся такія можа могуць нават яшчэ захоўвацца невялічкія маразы, Але я б ужо яе спыняла можа не зусім у один дзень перервала да? mm -hmm. але б я уже сыпала меней ужо б их набудоўвала на тое <laughs> что вясна снега mm -hmm. няма і езу шукаць прасцей бо мы падкармліваем ну чаму тому что снег тому что морозы і ежу шукаць складана а часам там у беларусі ось напрыклад апошнія гады вось гэты ледяны дождь гэта ўжо ну, бы так. нікога не здзіўляе а для птушек это самое такое дрэннае надвор'е бо ўсё пакрываецца гэты слоем і льду з-пад якога яны просто не могуць выкалупаць сабе ежу і не могуць яе дастаць і таму ну могуць рэальна просто памерці за ноч бо не хопіць энергіі каб яе перажыць Вось А потым уже калі няма снегу все калі ласка самі і некаторыя вызнаў жа людзі кормяць аж да траўня якога-небудзь і вось гэта ўжо дакладна не трэба ну, так. просто давайте так сакавік добрае корміце але ўжо трошку так спыняецеся і ўсё толькі красавік <laughs> першае <laughs> вы адразу да побачэння з <laughs> вами было вельмі добра побачимся в наступным годе ну. доброго вам поспілкового сезона гнездывання А ты <laughs> скажи яшчэ чаму чаму гэта нельга Чаму гэта нельга бо птушки конечно калі у іх ёсць такое месца дзе іх покормяць то конечно яны перестаюць шукаць ежу вакол самі Чаму я кажу что трэба не пад, не карміць а падкармліваць каб ежа сканчалася і яны mm -hmm. разлеталіся далей зноў жа калі вы іх падкармліваеце вы канцэнтруеце птушак на адным месцы Гэта што гэта зноў жа распаўсюджанне якіх-небудзь хвароб прыляцела одна хворая птушачка потым іх ужо болей і болей і гэтак далей Вось гэта месца зноў жа дзе могуць драпежнікі іх пад'едаць І як бы ўзімку мы з гэтым мірамся ну гэта такая сталоўка канешне але для ўсіх для ўсіх да і не толькі семкамі сланечнікам мы топкормім а часам і самімі сінічкамі напрыклад <laughs> шуляка карагольчыка прабачыце адвядзіце ўразлівых ад экранаў скажы называюцьтушку шуляк карагольчык так па-руску гэта ястреб перепелятнік і маленежкі драпежнік вось які спецыялізуецца якраз таки на птушках і вельмі хутка знаходзіць усе сталоўкі на раёне бо для яго канешне вельмі зручна там ужо сініцы усе сканцэнтраваныя можна адбіраць якая табе бліжэй і таксама неблага правесці гэтую зіму яму ж таксама трэба шукаць сабе еш Вось то бок калі мы там доўга птушак трымаем то гэта таксама павялічвае пагрозу для іх проста быць з'едзенымі і часу могуць прылетаць некалькі шулюкоў на такія месцы. Вось. Ну і ўвогуле мы калі падкормліваем птушак, мы ўсё ж такі ўмешваемся ў іх жыццё, у іх як бы прыродныя гэтыя рытмы і мы можам ім дапамагчы, але не трэба іх вось збіваць, каб яны ўжо туды проста сядзелі і чакалі ў гэтым кусце, <laughs> што вы ім насыпеце ежы. Ну і зноў жа карміце, калі ласка правільнай ежы, не падсыпайце ім там батоны гэтак далей і не кажыце, што яны ядуць, гэта не аргумент так э, э, хлеб і батон птушкам гамон мы гэта ведаем О, клас Такім чынам калі знайшлі ў хаце шэрствы хлеб не кідайце яго птушкам ёсць больш гуманныя варыянты што з ім зрабіць напрыклад сухарыкі ці нават квас у паўночнай мерыцы шэрствым хлебам фаршуюць індычку у Латвіі з яго робяць дэсерт накшталт пудынга дарэчы пра дэсерты і птушак цікавостка якая крыху узрывала мне мозг Усе ж ведаюць цукеркі тушынае малако. Напэўна, не толькі я, калі сустракаўся з такімі цукеркамі, задумваўся: А чаму яно птушынае? У птушак жа няма ніякага малака. Высвятляецца, што ў некаторых ёсць. І не гледзячы на тое, што для птушак у цэлым гэта не тыпова, прыклад птушак, які кормяць сваіх птушанят гэтым птушыным малаком, ёсць зусім побач з намі. Гэта галубы у глыбоў тут увогуле такая выключная сітуацыя бо яны першыя э, дзён 10 выкормліваюць сваіх птушанят спецыфічнай штукай якая называется птушынае малако яна у выпадку что <laughs> у мяне адразу асацыяцыя з э, цукеркамі вось птушы ну так. але я звычайна асацыявала іх не з тым <laughs> чым кормяць з <laughs> тым што выходзіць стошки што яны такі белыя з чорненькім восьсе заўсёды быў такі жарт у дзяцінстве нейкае падабенства ёсць на жаль прабачце нас людзей кандыктары хто прыдумаў шынае малако існуе слухай Я не ведаю хто прыдумаў што яна павінна быць беленькая ўнутры з шакаладнай <laughs> <laughs> <laughs> я не ведаю чым мы не вырашылі бо глубоко mm -hmm. ну, так выглядае яно пачынае выпрацоўвацца калі вот з'яўляюцца птушаняты у валляку гэта зоб по-руску mm -hmm. вось гэты валяк пачынае выпрацоўваць сумесь тусту плюс бялку і гэта такая як бы густая штучка якую птушаняты яны склёўваюць у просто з горла у бацьку у вельмі прыгожа у прысоўваюць галаву у бацьку ці маці і як бы кормяцца малако яно вельмі спажыўнае і рабілі такія эксперыменты выкармлівалі куранят некаторы час гэтым малаком і высветлілі што яны растуць значна хутчэй набіраюць большую вагу <laughs> То бок сапраўды глубы шмат энергіі сваім птушанятам перадаюць. Так. так і таму яны таксама вельмі хутка растуць, дарэчы, птушаняты глубоў. Ужо на наступны дзень яны ўжо значна цяжэйшыя. Слухай, у, у мяне ёсць стартап. Мала таго, што глубоў можна як пошцу выкарыстоўваць, гэта ўжо все ведаюць. <laughs> Можна яшчэ іх прывучыць, выкормліваць птушанят. Куранят. Куранят, так так это так. будзе канешне цікава і вельмі экалагічненько трэба так, так, так, так, так. сялякіх там камбікорму вырасцем ролеру без камбікорму ну, это будзе лозунг <laughs> цікава Дякую. Е, значить, це птушине молоко, але криві там нема, да? У їм то покино ну, нічого голубов, не... У випадку голубов нема, у випадку фламінга ось. Ось, наприклад, у фламінга <laughs> так само є птушине молоко, і там є ще трошки криві. <laughs> Батьківський. Ну, я думаю, це може впливати на імунітет, наприклад, тим віку. Що ну там які хвороби не так само передають там. устойлівасць сваім птушанятам. Ну і наогул кроў у нас быў выпуск пра тое, чаму мухі кусаюць навошта. Вось і мы разабраліся, што кроў гэта такі пратэінавы коктейльчык вельмі вельмі ну, якасны. Да. Так. Мы выбачаемся перад аматарамі цукерак птушынае малако, якія зараз паслухалі і зразумелі, што іх успрыманне гэтай фразы ніколі не будзе ранейшым. Ну вось гэта быў мой топ-3 бонусных цікавостак адна з такой змянькой. У яе багата іншых цікавостак у нстаграме, таму подписывайтеся, калі яшчэ не. Нашы сталыя слухачы, магчыма, чакаюць у гэтым месцы мараль. Для мяне яе гэтым разам натхніў сам працэс рэдагавання гэтага выпуску. Вось калі вы слухаеце любімы падкаст, ці глядзіце тикток ці нават паўнавартасны фільм, ці чытаеце інтэрв'ю з нейкім дзеячам навукі палітыкі культуры, які вас цікавіць, уявіце, колькі ўсяго не патрапіла у фінальную версію. Бывае варта памятаць, што фінальны прадукт дае толькі частковае ўяўленне аб тым, што адбылося. І што можа быць цікава знайсці і даведацца пра тое, што засталося па-за кадрам. Мы, дарэчы, часам дзелімся тым, што не ўвайшло ў асноўны выпуск у нашых каналах у Telegram і Instagram, таму далучайцеся і, канешне, дасылайце нам свае пытанні пра біялогію, пра якія хацелі б атрымаць адказ. Да сустрэчы.